Konkretno, govorimo o jednoj od najbitnijih osobina, osobina bez kojih se čovjek ne može smatrati vjernikom. Osoba ne može se smatrati vjernikom u Allaha subhanahu wa ta'ala. I govorimo o najsvetijoj stvari koja se nažalost tako lahko danas priziva. Govorimo o ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da se Allah subhanahu wa ta'ala najviše od svih i svega voli. Da se Allahu subhanahu wa ta'ala da prednost nad svim i svačim. U našim prethodnim emisijama govorili smo o važnosti ove osobine i govorili smo da svi razumni razumne osobe, a pogotovo razumni vjernici, svoju tvrdnju da vole Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno trebaju dokazati. Pa smo dvije emisije posvetili govoru o pokazateljima, simptomima, znakovima iskrene ljubavi u Allaha subhanahu wa ta'ala. Da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, to trebamo dokazati pa smo spominjali znakove koji pokazuju, dokazuju da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, poput žudnje za susretom sa Allahom subhanahu wa ta'ala, poput osamljivanja sa Allahom subhanahu wa ta'ala, poput davanja prednosti Allahu subhanahu wa ta'ala nad svima, poput učenja Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, poput voljenja drugih radi Allaha subhanahu wa ta'ala, poput slijedjenja Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wa sallame dosljedno, u stopu. Zasigurno, onaj koji bude volio Allaha subhanahu wa ta'ala i htio da dokaže, onaj koji bude prizivao da voli Allaha subhanahu wa ta'ala i htio da dokaže da pri sebi ima te znakove, on mora posegnuti za određenim dijelima da bi ta dijela rezultirala ovim znakovima, ovim pokazateljima da on iskreno voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ne mogu znakovi ti pokazatelji, simptomi, alameti tek tako doći. Vjernik mora da radi određena dijela da bi, dakle, kod sebe imao ove znakove njegove iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zasigurno ono što čovjeka pomaže u izgradnji ove ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste i vrijednost. Koliko je vrijedno voljeti Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno. Koliko je vrijedno da ti prednost Allahu subhanahu wa ta'ala nad svim drugim. Dakle, koje vrijednosti sa sobom nosi iskrena ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala kada se vjernik upozna s tim, zasigurno to će ga i podstaknuti da svoju ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala jača, čisti, čini je iskrenom iz trenutka u trenutak. Pa za sigurno od plodova koristi, vrijednosti, blagodati, iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste postizanje slasti imana. Onaj koji bude iskreno volio Allaha subhanahu wa ta'ala, koji kod sebe bude dakle imao prethodno spomenute pokazatelje, osjetice, će, će ljepotu svoje vjere, uživaće u svojoj vjeri. Kako se prenosi od Enesa ibn Malika radijallahu ta'alan, da je Allahu poslanik alihi salatu oslam rekao kod koga se nađu tri osobine. On će osjetiti slast imana. Osjetit će slast ljepotu svoje vjere. Na prvom mjestu kaže poslanik alihi salatu oslam da mu Allah i njegov poslanik budu najdraži od svih da mu Allah i njegov poslanik budu najdraži od svih. Dakle, da najviše od svih voli Allaha i njegovog poslanika. Pa dakle, kako da vjernik ne žudi za popravljanjem, izgradnjom, čišćenjem, učvršćivanjem ove ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku Muhammedu alaihi salatu sam živjeće lijepo, živjeće, živjeće smireno, spokojno, u rahatluku, uživaće u svojoj vjeri. Zatim zasigurno, ko bude iskreno volio svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, bit će zadovoljan njegovom odredbom. Što god mu Allah subhanahu wa ta'ala propiše da, on će biti smiren na toj Allahu subhanahu wa ta'ala odredbi, jer to dolazi od njegovog voljenog, onoga koga on najviše voli i zadovoljan je sa svim što ga zadesi od njega i zna ukoliko on njega iskreno voli, ukoliko rob iskreno voli svoga gospodara da će i njegov gospodar njega zavoljeti. Jer je rekao Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ Reci o Muhammede, ako tvrdite da Allaha volite, onda mene slijedite, pa će i Allah vas zavoljeti. Dakle, onaj koji bude iskreno volio Allaha subhanahu wa ta'ala, pa posezao za propisanim dijelima koja pokazuju njegovu iskrenu ljubav i Allah subhanahu wa ta'ala njega će zavoljeti. A zar to možeš očekivati nešto loše od onoga koji te voli? Naprotiv, od onoga koji te voli i koji je milostiviji prema tebi i prema tebi obzirniji, brižniji od tvoje majke, Zato vjernik je zadovoljan svim što ga zadesi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Naši prethodnici govorili su. Amir ibn Qais kaže Zavolio sam Allaha iskrenom ljubavi, pa mi je svaka tegoba postala lahka. Svakom situacijom ja sam bio zadovoljan zbog moje ljubavi prema njemu. Allahu subhanahu wa ta'ala svejedno mi je kako ću osvanuti i kako ću zanoćiti. Jednog dana jedan od Arabljanina, ljudi koji su živjeli u pustinji daleko od Medine, on se razbolio, pa kad mu je došao ličnik, doktor, pregledao ga, rekao, nema života za tebe, ti ćeš umrijeti. Nakon toga upitao je ovaj Arabljanin čovjek koji je živio u pustinji, dobro, kada umrem, gdje ću onda ići? Rekli su mu, ideš pred Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je on rekao, zar da prezirem to što idem onome od kojeg nikada nisam doživio ništa drugo do dobro. Zar da prezirem? Zar da me bude strah? Zar da odgađam? Zar da ne žudim da idem pred onoga od kojeg nikada u životu nisam doživio osim dobro? Zatim zasigurno onaj koji bude iskreno volio Allaha subhanahu wa ta'ala i tu svoju ljubav dokazivao svakodnevno danonoćno, bit će neovisan od svih drugih. Svoju neovisnost će iskazati svima drugima, svoju ovisnost priznaće samo Allahu subhanahu wa ta'ala, da on ovisi od Allaha subhanahu wa ta'ala i ni od koga drugog. Neće očekivati ništa ni od koga drugog. Očekivaće, doviće, nadaće se, i oslanjati samo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Svoje dove upućivaće Allahu, nadaće se od Allaha subhanahu wa ta'ala i oslanjati samo na njega uzvišenog Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dakle, u makakvoj situaciji se nalazio, on će prvo dozivati svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa što god mu drugi ponude, on će reći Allah je bolji i Allah je vječan. Ono što je kod Allaha, to je bolje i to je vječno. Kada ga svi ostave, kada ga svi napuste, kada se svi urote protiv njega, reći će, la tahzen inna Allahe ma'ana. Nemoj da se žalostiš, Allah je s nama. Zatim, kada ga snađu tegobe i iskušenja, za mnoge ne prebrodiva, on će reći, kella inna ma'i rabbi se jehdin. Nikako. Sa mnom je moj gospodar koji će me uputiti na pravi put, koji će mi dati izlaz iz ove situacije. Dakle, On je cao svoj život posvetio Allahu subhanahu wa ta'ala i na Allaha svoga gospodara on se iskreno čvrsto oslanja i svoju ovisnost iskazuje samo njemu. Zatim zasigurno onaj koji bude iskreno volio Allaha subhanahu wa ta'ala Allah će dati da on uživa lijep spomen na dunjaluku. Drugi ljudi će ga spominjati po dobru i drugi ljudi će ga voljeti. Onaj koji bude volio Allaha, Allah će zavoljeti njega, a nakon toga zavoljeće ga i dobri Allahu i robovi vjernici. Pa se prenosi u hadisu Enesa ibn Malika radijallahu talan da jedne prilike pronešena dženaza pored Allahovog poslanika alihi salatu sam i nekolicine ashaba pa im je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao pohvalite ga spomenite ga po dobru, kaže Enes i ashabi su govorili, ono što smo znali o njemu jeste da je volio Allaha i njegovog poslanika. Poslanik sallallahu alaihi sallam je rekao, hvalite ga, pohvalite ga, spomenite ga po dobru, a kažu ashabi, nismo znali osim da voli Allaha i njegovog poslanika. Zasigurno, iskrena ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala je štit pregrada od proklestva od proklestva i napada šeitana, ulaska šeitana, prolaska do ovog čovjeka. Spominjem se da je jedan od ashaba u Medini mnogo pio alkohol. Da, pio alkohol. Pa ga je Allah, poslanik alihi salatu, sam kažnjavao za pijenje alkohola često. Da bi jedne prilike dok je bio kažnjavan, jedan od prisutnih koji je svjedočio tom kažnjavanju, rekao Allah ga prokleo. Zar, zar se više neće okanti? Što se više ne okani? Alkohola. Pa se Allahov poslanik alihi salatu samo krenuo prema njemu i rekao ne pomažite šeitana protiv svoga brata. Doista on voli Allaha i njegovog poslanika. Doista ovaj vaš brat koji je iskušan ovom nedaćom, strasti ga vuku ka ovoj nedaći, ka ovom poroku, On voli Allaha i njegovog poslanika. Nemojte pomagati šeitana, nemojte ga proklinjati. Dakle, iskrena ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'la je zaštita od proklestva. Zatim, zasigurno, iskrena ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'la put je do dženneta. Siguran put do dženneta. I da nije druge koristi, da nije druge blagodati. Od iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'la od ulaska u džennet i zaštite od vatre, ta korist bi bila dovoljna. Da uđemo u džennet i da se spasimo džehennemske vatre, bilo bi dovoljno od iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Poznat nam je dobro da su naši prethodnici govorili samo da se spasimo džehennemske vatre, nije bitno gdje ću biti posle. Samo da ne uđemo u džehennem. Samo da ne uđem u vatru. Nije bitno gdje ću biti posle Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّ فَقَدْ فَاسِ Onaj koji bude sačuvan vatre i uđe u džennet doista je postigao ogroman uspjeh. Uspio je velikim, ogromnim uspjehom. Pa zasigurno, dakle, iskrena ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala rezultira mnogo čime, a ovo je jedna od najvećih koristi. Kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, hadisu Enesa ibn Malika, tako mi Allaha, Allah neće svoga miljenika, svoga voljenog roba baciti u vatru. Tako mi Allaha. Allah neće svoga miljenika, svoga voljenog roba kojeg on voli i koji njega voli, Allaha subhanahu wa ta'ala neće ga baciti u vatru, neće ga kažnjavati u vatri. Zatim zasigurno, jeli, postizanje ljubavi. Evo vidimo nekoliko puta, spominjemo da onaj koji bude volio Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno i tu svoju ljubav bude dokazivao, ne samo dakle govorio na jeziku, već dokazivao i kod sebe imao te alamete, te znakove, pokazatelje i Allah subhanahu wa ta'ala će njega zavoljeti, sigurno. I to treba da bude težnja svakog vjernika. Kako kaže Ibn Qaim rahimehullahu ta'ala, veliki islamski učenjak, autoritet, nimalo nije čudno to što si Roma voli imućnog, jer ga imućni pomaže. Olakšava mu život. Kada se nađe u teškoj financijskoj situaciji, on mu pomaže s vremena na vrijeme. Nimalo nije čudno to što potlačeni voli onoga koji ima snagu, pa mu on ukaže svoju snagu, pruži mu snagu, pruži mu pomoć, sačuva ga od zla, od nasilja, od nepravde. To nije nimalo čudno. Međutim, kaže Ibn Qaim, rahimahullahu ta'ala, i te kako je čudno kada imućni voli siromaha. I te kako je čudno kada imućni, onaj koji ima imetka, nije mu potreban ničiji drugi imetak. Onaj koji je ogromno bogat, ima mnogo imetka. I te kako je čudno da on voli siromaha. Šta mu siromah može dati? Šta može dobiti od siromaha? Ništa. Pa je čudno kada imućni voli siromaha. Čudno je kada onaj koji ima ogromnu snagu, moć, voli slabog, nemoćnog, potlačenog. I te kako je čudno da tebe Allah subhanahu wa ta'ala voli. Da tebe Allah subhanahu wa ta'ala zavoli. I to je ono čemu treba svaki vjernik težiti da se upozna šta da radi, koja dijela da čini da Allah njega zavoli, da Allah subhanahu wa ta'ala njega zavoli. Jedan od puteva jeste da mi iskreno volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan od učenjaka iz generacije Tabina, Ebu Idris al-Hawelani, kaže, jednog dana ušao sam u džamiju u Damasku pa sam u džamiji zatekao halku ljudi. Ljude kako sjede u halki i jedan od njih govori im nešto o vjeri. Oni ga slušaju. Zatim pitaju, on im odgovara. Kada sam sjeo u halku, onoga sebi najbližeg sam priupitao ko je taj mladić. Pa mi je rečeno da je to Muaz ibn Džebel. Muaz ibn Džebel radi Allahu ta'ala, ashab Allahovog poslanika alihi salatu wasalam koji je bio najučeniji u halalu i haramu, poznavanju propisa vjere. Rekao sam sebi, sutradan ću poraniti u džamiju, doći ću prije svih da ga dočekam. Kada sam došao u džamiju, zatekao sam njega, tog mladića kako klanja, okrenut prema kibli u džamiji kako klanja, Muaz ibn Džebel. I stao sam iza njega čekao sam da završi sa namazom. Kada je završio, okrenuo se i ugledao mene. Pa sam mu ja rekao, tako mi Allaha, doista te volim radi Allaha. Pa me uzeo za ogrtač i rekao, sigurno radi Allaha, rekao sam sigurno radi Allaha. Ponovo je upitao, sigurno radi Allaha, rekao sam sigurno radi Allaha. Nakon toga je rekao mi, raduj se, budi radostan, doista sam čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem kako prenosi od Allaha dželle da je Allah subhanahu wa taala rekao moja ljubav je obavezna onima koji se vole radi mene moja ljubav je obavezna sebi stavljam u obavezu da ja zavolim da ja volim one koji se vole radi mene. Moja ljubav je obavezna onima koji sjede radi mene, onima koji se posjećuju radi mene i onima koji se pomažu radi mene. Također spominje se u hadisu da je Allahov poslanik alaihi salatu uslam pričao, pripovjedao kako je jedan čovjek krenuo u susjedno mjesto da posjeti svoga brata. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleka u ljudskom liku koji je stao na taj put kojim je trebao da prođe ovaj čovjek do svoga brata. Uvjerim. Pa ga je iščekivao melek i kada se ovaj pojavio, upitao ga je gdje ideš čovječe, kuda si krenuo? Pa kaže idem da posjetim svoga brata u susjednom mjestu. Pita melek zbog neke potrebe, imaš neku potrebu kod njega, trebaš nešto da uzmeš od njega. Kaže ne, već idem iskreno radi Allaha, idem samo radi Allaha da ga posjetim, da ga obiđem. Pa je ovaj melek rekao, ja sam izaslanik od Allaha. Allah me poslao da te obavijestim da i tebe Allah subhanahu wa ta'ala voli zbog toga što ti voliš, posjećuješ, obilažiš svoga brata radi, radi Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dakle, onaj koji bude volio Allaha subhanahu wa ta'ala i Allah će zavoljeti njega. Onaj koji bude volio Allahove subhanahu wa ta'ala robove radi Allaha subhanahu wa ta'ala i Allah subhanahu wa ta'ala će zavoljeti, zavoljeti njega. Govorili smo, dakle, jedan od pokazatelja iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da se drugi voli radi Allaha. I onaj koji bude imao kod sebe ovaj alamet, imao kod sebe ovaj znak, imao kod sebe ovo dijelo, postići će Allahovu ljubav, Allah će zavoljeti njega, a dakle to je ono čemu treba svaki od nas da teži, da mu to bude glavni cilj u njegovom životu. Prenosi se od Enesa ibn Malika radijallahu talan da je Allahov poslanik alaihi salatu oslam rekao neće se dvojica zavoljeti u ime Allaha, a da uzvišenom Allahu neće biti draži onaj koji više voli drugog radi Nikada se dvojica neće zavoljeti radi Allaha subhanahu wa ta'ala, a da Allahu neće biti draži, a da Allah neće više voljeti onoga koji od te dvojice više voli jedan, jedan drugog. Dakle, i u ovom hadisu je dokaz da Allah voli onoga koji voli svoga brata radi Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovome trebamo težiti. I na ovom putu se trebamo takmičiti. Jer kada Allah subhanahu wa ta'ala zavoli svoga roba, čuli smo, kaže Allahu poslanik alihi salam, tako mi Allaha, Allah svoga miljenika, svoga voljenog roba neće baciti u vatru, neće ga kažniti. Dakle, olakšat će mu prije svega život na dunjaluku, da će mu da živi lijepim, smirenim, spokojnim životom. Zatim, olakšat će mu smrt na dunjaluku, olakšat će mu boravak u kaboru i da će mu da vrijeme, koje provede u kaboru prođe brzo, bez dakle, iskušenja, bez tegoba, bez nedaća. Zatim da sutra bude u hladu arša Allaha subhanahu wa ta'ala kakvog, kada mimo njega neće biti nekakvog drugog hlada, da boravi u hladu arša, da ga Allah subhanahu wa ta'ala sačuva tegoba sudnjeg dana, kasnije da ga uvede u džennet i da ga sačuva, sačuva džehennema. Do svega toga dolazi se iskrenom ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Tu iskrenu ljubav kod sebe trebamo gajiti, kod sebe trebamo graditi, učvršćivati, čistiti da doista bude iskrena samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, a na tom putu će nam pomoći dakle i ovo, da spoznamo vrijednosti te iskrene ljubavi. Jer čovjek kada se upozna s rezultatima šta ga očekuje za neko učinjeno dijelo, za neku osobinu koju treba kod sebe da izgradi, zasigurno te koristi, te vrijednosti postaknuće ga da revnosnije, bolje, potpunije kod sebe izgrađuje tu osobinu ili da čini dotično dijelo. Šta nas još pomaže u izgradnji iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala? Kako bismo imali dokaze da iskreno volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne dakle samo da pričamo o tome ako Bog da, upoznajmo se u našoj narednoj emisiji. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini njegovim iskrenim robovima, onima koji će prije svega tražiti korisno znanje i činiti dobra, lijepa djela. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učinu do onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da slijedimo Allahovu knjigu Kur'an i Kerim i hadise Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da slušamo i slijedimo u našim životima, praktikujemo, doista je u tome izvor svakog korisnog znanja, izvor za činjenje svakog dobrog dijela i izgradnju svake dobre pohvalne, potrebne osobine, kao što je dakle i ova osobina iskrena ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam u svim dijelićima našeg života Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam da za uzora, da ga mi uzmemo za uzor, da ga slijedimo pa i u ovoj osobini u iskrenoj ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da ga slijedimo danas na dunjaluku i ako Bog da, da ga sutra slijedimo na putu do dženneta. Preko sirata na putu do dženneta da nas Allah subhanahu wa ta'ala počasti sutra najodabranim društvom, društvom vjerovjesnika, iskrenih šehida i dobrih, a doista je to predivno društvo, da nas sutra počasti gledanjem u njegovo plemenito lice, lice našega gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala.